Hey, Trilly. Ponte eso que suena clásico. Yo. Oh, yo. Ellos quieren de mí solo sangre, pero un león no caza si no tiene hambre. Oh, soy lo que soy, se lo debo a mis padres. Si amar al rap es un delito, soy culpable. Micros y cables, agudos y graves. siempre lo hacemos, como ya lo sabes. You know how we do it. Oh, pon mi disco en la bocina y que la calle lo evalúe. Andamos por la rueda caminando con los audífonos puestos siempre a todo Andamos en la andamos por la rue andamos nadando a corriente de las nubes Andamos por la rueda con los pies en la tierra, la mano en la ruma y la mente en las nubes. Andamos por la rueda andamos por el barrio, andamos por la calle, andamos por la. Los niños ya no juegan con análogos. Están comprando droga por catálogos. Se les fueron las ideas con el foco prendido. Son la generación cristal y no por ofendidos. Así como trillizos de una vecina. Solo uno de ellos no formó carrera delictiva. De los tres, ahora dos están sin vida. A veces el camino fácil es callejón sin salida. Andamos por la luz, Caminando con los audífonos puestos siempre a de las multitudes. Andamos por la nube, con los pies en la tierra, la mano en la ruma y la mente en las nubes. Andamos por la nube, andamos por el barrio, andamos por la calle, andamos por la. La gente pierde sus negocios en el barrio, apenas si sale pa' lo necesario. Y es que hay que juntar la renta para el locatario y también la renta para los sicarios. Noticias malas puedes mirar los diarios. Si no me crees, pues ven aquí y míralas diario. Las niñas ya no quieren ser Alicia, ya no buscan maravillas, lo que quieren es justicia.